gayri dinlar toki bor muslim tur andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulktur andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdur Andalus, ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdur Andalus, g'ayri dinlar tortib olgan. bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طارق بن زياد رحمه الله جينا فتح قلغاندن كيجن to'lay-to'la poytaxtgacha yo'l shundoqqina ochiq ekanligi, yo'lda birorta nasoro yo'q ekanligini ko'rib, bu payt juda poytaxtni fath qilishlikka juda qulay fursat. Bu qulay fursatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Agar shu vaqtda borib harakat qiladigan bo'lsak, balki poytaxt ham bizga fath qilinar degan ijtihod bilan Tulaytulaga yo'l olgan edi. Tulay Tula shahri Andalus poytaxti o'sha davrda nasoralarni eng puxta qurilgan qalin devorlar bilan o'ralgan shahar bo'lgan. Lekin Tariq ibn Ziyad rahimahulloh qachoniki Tulay-Tulayga borganida Tulay-Tula poytaxt ham eshiklarini ochib jizyaga rozi bo'ladi subhanalloh. Juda ham bir ajib ish bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolodan nusrat va ochiq fath. Lekin Tariq ibn Ziyad Tulay-Tulayga yetib borgan vaqtida o'sha yerni fath qilgan vaqtida Musob Nusayrdan qattiq lahjada xat keladi. O'zicha ish qilmaslik va tulay-tuladan jilmaslik to'g'risida shoshqaloqlik qilib biror bir holat yuz berib orqasidan askarlar, orqasidan dushman o'rab qiyin holatga tushurmasligini aytib maktub yo'llaydi. Musa ibn Nusayr shu vaqtda Andalusga yo'l olishlik uchun askar tayyorlaydi. Askar yig'adi. Subhanalloh, Musa ibn Nusayr 18 ming askar Mag'ribdan yig'ishlikka muvaffaq bo'ladi. 18 ming askar. E'tibor bering, 12 ming askar bilan Tariq ibn Ziyod 100 ming askarni mag'lubiyatga uchratgan edi. Allohning izni bilan. Endi bo'lsa fathlar bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu tarafdan ham askarlarni ko'paytirdi. Bu 18 ming askar Tariq ibn Ziyodga madad kuchlari sifatida kelishlik kerak edi. Lekin yana bir qiziq o'rni Musa ibn Nusayr bilan kelayotgan 18 ming askar arablardan tashkil topgan edi. Qachoniki arab mintaqalari Andalus fath qilinib, Andalus taraf yo'l olinib, o'sha yerda jihad boshlangan xabarini eshitgandan keyin Alloh yo'liga jihad uchun yo'l olib kelishgan edi. Lekin Tariq ibn Ziyod bilan jang qilgan 12 ming askarni balki aksari, balki hammasi desak ham bo'ladi, barbarlardan tashkil topgan edi. Shu bir ajoyib nuqta edi. Lekin subhanalloh Musa ibn Nusayr qachoniki Andalus mintaqasiga o'tganida Ashpiliya shahrini nasorolar askarlari Tariq ibn Ziyodni ortidan borib muhosara qilishlikka uringan o'rnida topadi. Ashbiliya Jizyaga rozi bo'lib fath qilingan edi, lekin Tariq ibn Ziyod tulay-tulayga kirib borganida ortidan borib muhosara qiladi. Qarangki, Musab ibn Nusayrni uzoq mag'ribda turib shu fikrlarni mulohaza qilganligi juda kuchlik tajribali qo'mondon ekanligiga dalolat qiladi. Bizga Yevropaliklarni Musa ibn Nusayrga tosh otilgan tarixlarni mutlaq qizig'i yo'q. Musa ibn Nusayr to'g'risida tosh otiladigan tarixda Toliq ibn Ziyodni futuhatlardan to'xtatishlikka, futuhat qilmaslikka buyruq qilganligi Toriq ibn Ziyod o'zigina Andalusni fath qilib qo'ydi, o'zi yakka degan gapdan uzoq bo'lishlik uchun, o'sha gapni yo'q qilishligi uchun Musa ibn Nusayr Tariq ibn Ziyodni fathdan to'xtatgan deyiladi. Subhanalloh, mana tajribali qo'mondonni qilgan ishi. Tajribali qo'mondonni buyrug'i Tariq ibn Ziyodga oxiri Musa ibn Nusayr Andalusga kirib borganda o'zi fikr qilgan narsaga ro'baro keldi. Ya'ni Ashbiliya o'zini ahdini buzib, to'lay-to'lani borib muhosara qiladi. Yana bir narsani aytib o'tishligimiz kerak. Tariq ibn Ziyad bu Musa ibn Nusayrni hasanotlardan bir hasanot bo'ladi. Tariq ibn Ziyad dunyoni fath qilganda ham Musa ibn Nusayrni qo'l ostidagi askar bo'ladi. Musa ibn Nusayr buni tarbiya qilgan bo'ladi. Tariq ibn Ziyad dunyoni fath qilgan chog'ida ham Tariq ibn Ziyodni hasanoti Musa ibn Nusayrning hasanoti, ya'ni Tariq ibn Ziyodning hasanatidan kamaytirilmagan holatda Musa ibn Nusayrni nomay a'moliga bitilib qo'yiladi. Buni ham unutmasligimiz kerak. Musa ibn Nusayr o'ziga tegishli 18 ming askar bilan Ashbiliyani muhosara qiladi. Ashbiliya ahadni buzib, Tariq ibn Ziyodning orqasidan muhosara qilmoqchi bo'lgan shahar edi. Musa ibn Nusayr bu yoqdan keldida Ashbiliyani o'zini muhosara qildi 18 ming ashkalda. Qancha vaqt muhosara qilgan deb o'ylaysiz? Bir necha kunmi? Yo'q. Bir necha oy muhosara qiladi. Oxiri oqibat Ashbiliya yana eshiklarini ochib Jizyaga rozi bo'ladi. Undan keyin Musa ibn Nusayr Tulaytula, ya'ni shimol taraf Tariq ibn Ziyad taraf emas, balki Tariq ibn Ziyad g'arb tarafdan mutlaq fath qilishlikka urinmagan shaharlarni fath qilishlikka yo'l oladi. Musa ibn Nusayr Marda degan shaharga borib, u yerni fath qilishlikka harakat qiladi. Lekin Marda ham juda katta shaharlardan va Qut nasoralari juda ko'p to'plangan joy edi. Bu yerda ham bir necha oy muhosara bilan qolib ketadi. Ulardan hammasi muhosara, bir necha oy muhosara bo'ldi Ashbiliya va Marda. Lekin shu vaqtda Tariq ibn Ziyad tulay-tula poytaxtdan jilmay turgan. Chunki buyruq bo'lgani jilmasdan turishlik. Subhanalloh, Musa ibn Nusayr Marda shahrini muhosara qilganda 93-hijriy Ramazon oyi. Ramazon oyini oxirgi Aidul Fitr, ya'ni Ramazon hayiti kuni Marda shahri fath qilingan edi subhanalloh. Musulmonlarga qo'shimcha Alloh subhanahu va taolo tomonidan bayram, ham Aidul Fitr va fath. Undan keyin Musa ibn Nusayrni qilgan ishiga e'tibor bering. Bu tajribali qo'mondan. Musa ibn Nusayr o'zini o'g'li Abdul Aziz Andalusni yana ham g'arb tarafiga chuqurroq kirishib fath qilishlikka yuboradi. Abdulaziz ibn Musa ibn Nusayr Musa ibn Nusayr o'g'li Abdulazizni jihad ruhida tarbiyalab, xuddi o'zidek, ya'ni otasidek mashhur tajribali qo'mondon qilib yetishtiradi. Abdulaziz ibn Musa ibn Nusayr g'arb tarafga yo'l olib, bu g'arb taraf Andalusni hozirgi Portugaliya mamlakati hisoblanadi. Portugaliyani fath qilgan, ya'ni Fatihul Portugaliya bu Abdulaziz ibn Musa ibn Nusayr bo'ladi, rahimahulloh. Abdulaziz Portugaliya mintaqalarini deyarli barchasini bu kishi fath qiladi. Undan keyin Musa ibn Nusayr Tariq ibn Ziyod taraf yo'l oladi. Ba'zi Avropaliklarni tarixshunoslari orqali kiritilgan rivoyatlarga qaraganda Tariq ibn Ziyodni Musa ibn Nusayr qachoniki bir-biriga yo'liqqanida ushlab qattiq qo'pollik qilib hattoki qo'l oyog'ini kishanlab darra urgan deb tarixda bitilgan. Bu narsa mutlaq bo'lmagan. Lekin sodir bo'lgan narsa shuki, bir-biri bilan g'arbdan xayrlashganligiga mana 2 yil orada vaqt o'tgandan keyin uchrashadi. Musa ibn Nusayr Tariq ibn Ziyodga ozgina qattiq gapiradi. Undan keyin Tariq ibn Ziyodni Musa ibn Nusayr quchoqlab, bag'riga bosib, qattiq iliqlik bilan ko'rishganligi mana bu narsa sodir bo'lgan. Ammo Yevropaliklar tarafidan kirgan narsa bu botil narsa, tagi yo'q narsa bo'ladi. Undan keyin Tariq ibn Ziyad bilan Musa ibn Nusayr rahimahumulloh ikkovlari shimol sharqiy taraf yo'l oladi. Subhanalloh, ikkovlari bu fath qilingan joylarga shariat ham o'rnatadi. Shimol sharqiy tarafga yo'l olib Barselona shahrini fath qiladi. Barselona musulmonlar tarixida sayf bilan, ya'ni qilich bilan fath qilingan bo'lsa, musulmonlar tarixida qilich asosida Barselonani bilsak, lekin afsuslar bo'lsin hozirgi kunimizda musulmonlarimiz Barselonani to'p orqali biladi. Futbol orqali Barselonani biladi subhanalloh. Lekin Barselonani tarixiga nazar tashlasangiz, bu Barselonani tarixida juda gullab yashnagan islom hidi ufurganini ko'rasiz. Barselonani fath qiladi. Undan keyin Saragosta arab tilida talaffuz qilinishicha Saragosta shahrini fath qilishadi. Musa ibn Sayr rahimahulloh va Tariq ibn Ziyad shunday qilib Andalus shaharlarini ketma-ket fath qiladi. Shimal g'arbi, g'arb janubi mintaqalarini barchasini hattoki Fransiya mintaqalarigacha ham Fransiya tog'larigacha ham fath qilishadi. Bular hammasi bo'lib Musa ibn Nusayr va Tariq ibn Ziyad 92-hijriyda Ramazon oyida Andalusga kirib fath qilgan bo'lsa, Andalusni barcha mintaqalari, bular ichida Portugaliya ham bor. Portugaliya mintaqalari hammasi fath qilinib Hijriy 95-sanani oxirlariga borganda Andalusni hammasini fath qilib bo'ladi. Ya'ni 3 yil mobaynida Andalus mintaqasi tamomiy fath qilinadi subhanalloh. Faqatgina bir dona mintaqa qoladi, bitta mintaqa. U ham bo'lsa eng oxirgi shimol g'arbida joylashgan mintaqa edi. Bu mintaqaning nomi Sahra. Bu Sahra mintaqasini Musa ibn Nusayr juda uzoq vaqt muhosara qiladi, lekin fath bo'lmaydi bu Sahra mintaqasi. Lekin shu muhosara mobaynida juda ajib bir ish ro'y beradi. Andalusni eng oxirgi tochkasi bo'lgan Sahra mintaqasida muhosara qilib turgan Musa ibn Nusayrga musulmonlar mintaqasini eng burchagidan eng uzoq joyidan risola keladi. Maktub keladi. Bu maktub amirul mu'minin o'sha davrdagi xalifa musulmonlarning xalifasi Valid ibn Abdul Malikdan keladi. Risola shunday deb bitilgan edi. Musa ibn Nusayr bilan Tariq ibn Ziyadni futuhatlarni davom ettirmasdan balki Dimashqqa qaytishlikni buyurgan edi. Musa ibn Nusayr bu maktubni o'qib juda qattiq mahzun bo'ladi. juda qattiq xafa bo'ladi. Chunki futuhatlarni davom ettirish kerak, lekin Amirul Mu'minin buyruq qilgan qaytmasa bo'lmaydi. Nima uchun Valid ibn Abdul Malik bu risolani yo'llab Musa ibn Nusayr bilan Tariq ibn Ziyadni jalb qildi, chaqirdi? Birinchidan Valid ibn Abdul Malik rahimahulloh bu holatni fikrladi. Musulmonlar juda oz muddatda 3 yil mobaynida juda Yevropa sari chuqurlashib kirib ketgan edi. Kundan kunga ziyoda bo'lsa ham musulmonlar o'sha mintaqalarda. Valid ibn Abdul Malik lekin nasroniylar mintaqalari nasroniylar bu joylarda juda ko'plab bor ekanligini e'tiborga olgan holatda orqasi tarafidan muhosara qilib musulmonlarni qatl qilib ko'plab nuqsonlar yetkazishlikdan qo'rqib chaqirtirgan bo'lsa, Ikkinchidan savol tug'iladiki, nima uchun chaqirtirish shartmidi? Chaqirtirmasdan futuhatlarni to'xtatsa ham bo'lardi-ku Musa ibn Soyr bilan tariximiz ziyod degan savol ham tug'iladi. Bu narsa rost. Chaqirtirganligi rost va sababi bor. Bu sabab shundan iborat ediki, Valid ibn Abdul Malik rahimahulloh eshitdiki, bildiki Musa ibn Nusayr Yevropa tarafdan fath qilib, hattoki Konstantiniyagacha Yevropa tarafdan fath qilishlikni mo'ljal qilib rejalaganligini eshitdi. Valid ibn Abdul Malikni qalbini qo'rquvga solgan narsa Musa ibn Nusayrni sekin asta Yevropani o'rtasi bo'ylab bo'lib ham biror bir madad kuchlari uzilgan holatda orti mukammal bekilmagan holatda Konstantinopolda fath qilishligi juda Valid ibn Abdul Malikni qo'rquvga solgan edi. Musa ibn Nusayr Fransiyani, Fransiyadan keyin Italiyani, Italiyadan keyin Yugoslaviyani, Yugoslaviyadan keyin Bolgariyani, Bolgariyadan keyin Turkiya mintaqalaridan oshib Konstantinopolni fath qilish rejasi bor edi, subhanalloh. Qarang, Musa ibn Nusayrni o'sha holatdagi rejasi. Musa ibn Nusayrdagi o'sha katta himmatni qaring. Siz nima deb o'ylaysiz o'sha vaqtda Musa ibn Nusayrni yoshi nechida deb o'ylaysiz yoshini? Musa ibn Nusayr o'sha vaqtda 75 yoshda edi subhanalloh. Qara keksagan oqsoqol bo'lib qolgan, lekin shunday bo'lsa qaramasdan ot minib, qilich ko'tarib, jang qilib, jang qilsa ham juda katta himmat bilan Konstantinopol taraf fath qilishlikka bel bog'lagan kishilar ilaha illalloh. Musa ibn Nusayr Valid ibn Abdul Malikni bu qaroridan juda qattiq xafa bo'ladi. Chunki juda ham qalb-qalbidan orzuman, qalb-qalbidan Musa ibn Nusayr maydonda jang qilishlikni juda yaxshi ko'rgan kishi edi. Xafa bo'lganligi Musa ibn Musayrni jihad maydonlarini tark qiladi. Ikkinchidan yana hafaligiga hafalik qo'shgan narsa Sahra mintaqasi hali fath qilinib ulgulgani yo'q. Bu Sahra mintaqasi eng oxirgi Andalusni shamal g'arbiy nuqtasi edi. Undan keyin bevosita Fransiya mintaqalariga kirib ketishlik kerak edi. Shunday bo'lishiga qaramasdan o'zini amiri Valid ibn Abdul Malikni gapiga quloq solib, bunga itoat qilmasa bo'lmaydi. Tariq ibn Ziyodni olib Musa ibn Nusayr Dimashq taraf yo'l oladi. Bir necha oy ketadi. Andalusdan to Dimashqqa yetib borishlik uchun. Bir necha oylar yo'l yurgandan keyin Dimashqqa yetib borganida subhanalloh Valid ibn Abdul Malikni o'lim kasallida, ya'ni o'lim to'shagida yotgan holatda topadi. 3 kun o'tar o'tmas xalifa Valid ibn Abdul Malik rahimahulloh vafot etadi. Undan keyin ukasi Sulayman ibn Abdul Malik xalifa bo'ladi. Sulayman ibn Abdul Malik ham akasini fikrida bo'ladi. Musa ibn Nusayrni jang maydoniga qaytarishlikdan voz kechadi. Nima uchun dushman bularni o'rab olib musulmonlarni quvvatiga zarar yetkazishligi va undan keyin o'sha madad kuchlari yetib borolmaydigan darajada chuqur kirishib ketadigan bo'lsa, musulmonlar qo'shini chilparchin bo'lishligi va muhosaraga uchrashligi mumkinligi fikri bu Sulaymon ibn Abdul Malikda ham bor edi. Shunday qilib Sulaymon ibn Abdul Malik Dimashqda oldida olib qoladi. Musa ibn Nusayrni va Tariq ibn Ziyodni. Oradan 1 yil o'tgandan keyin Sulaymon ibn Abdul Malik rahimahulloh haj safariga yo'l oladi. Musa ibn Nusayr haj qilmaganligi bir necha yillar bo'lib, balki 10 yillar bo'lgan bo'lsa kerak jihad maydonida bu Musa ibn Nusayr. Bu kishi ham haj qilishlikka mushtaq bo'lgan. Shuning uchun Sulaymon ibn Abdul Malik bilan haj safariga sherik bo'ladi. Bu hijriy 97-sanaga to'g'ri keladi. Birga haj qilishlik uchun yo'l oladi. Subhanalloh Musa ibn Nusayr yo'lda ketayotib Alloh subhanahu va taologa duo qiladi. Ey Allohim, agar menga hayotni iroda qilsang, meni jang maydoniga keltirgin. Agar menga o'limni iroda qiladigan bo'lsang, rasulingni shahrida Madinatul Munawvarada jonimni olgin deb duo qiladi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf u ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayr dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bizim Andalus kitoblardan nomi qoldi.